Simat punya cerita dengan judul Gendruwo Kariman kiriman dari Trimedia Kinase. Sudarmo ngipuk-ngipuk putune Kang Karan Prastiwi. Wong ditinggal telung dina wae kok sedihmu kaya arep tak tinggal selawase to, Nduk. Lah mengko yen mbahku ora ana, sapa sing ngrengeng-rengengi lan dongengi aku yen arep turu? Lah Mbah Putri rak bisa ngenteni rengeng-rengeng to ya. wis aja mecucu ngono iku mengko tak tukoke boneka pandan ning Wonokromo. Darmo sing arep menyang Surabaya saperlu makili kelompen capir disone melu diklat nanggur sengon merlokake libur plastiwi putune wadon sing kawit umur limang tahun melu dheweke tanpa mbah kakunge kaya ana kang ilang sing dirasake bocah sing saiki umur sangang tahun iku Ngancik jam songo bengi wis dadi pakulinane Pak Sudarmo wiwiti dongeng ngenani jaman Jepang lan diteruske nyekar dandang gula semut ireng. Ndang turun, Dok. Sesuk ning sekolahan ben aja ngantuk. Poniti simbah putrine ngerih-ngerih weruh putune sing isih mentolong nyawang cecak ing plangitan. Ora bisa turun, Mbah. Lah ora ana sing rengeng-rengengi. -reng Ya wis kene tak rengeng-rengengi. surasane ukara iku Prastiwi malah rumangsa wedi ora bisa turu nganti simbah putrine sare sakwise nuntasake singirane sauntara Suara kodhok pating clebung ing glumbang mburi omah sing kebak banyu sakwise gegrujuk udan awan mau. Suasana kasebut dawi prastini tambah kancilen. Suara kentongan pos kampling ditutuk kaping rolas. Tengoro wis ngancik tengah wengi. dan angin sumibrit kumrenyes mlebu sentong. Sailangi swara angin lamat-lamat keprungu tembang dandang gulo. Prastiri seneng nalika weruh mbah kakunge ujug-ujug wis ana sandinge. Nadyan sak kecap wae ora caturan, nanging swara rengeng-rengenge uga astane sing ngepuk-ngepuk gegere wis gawe Prastiri keturun tanpa kakean takon. Mbah Bakong menyangen di mana to? Pita kone plastiwi awit wiwit tangi ora weruh mbah kakunge. Kowe kirung tuwek kok pikun to wi? Lagi wingi mbah kong lunga kok wis lali. Aku ora pikun, Li. Mbah kong mau bengi mulih ngeloni aku, ngrengeng-rengengi aku. Wah, blai tenan bocah iki. Kok dadi ngayoworo pikirane? kue kue mimpi ya Endo. kakunge wiwit ing jero omah nganti tekan kakus. Sakwise ora kasil nemokake Mbak Kakung kapeksa persaya yen dheweke iku mau mung ngimpi. Aku ora ngimpi. Mbak Kakung iku nyata. Bali maneh mau bengi. Iki lho buktine. Ujare sinambi nuduhake lengan kiwane sing gosong tatu jiwitan marang kabeh sing isuk mau padha sarapan bareng. Monggo Apa Kariman ya mbok sing ngloni Kariman? Sopo iku Pak Mut? Mahmud lagi wae arep cerita kepunggel pamenggake ibu Poniti. Mut, ora usah mbok kandhani. Bocah cilik kok arep mbok critani perkara kuwi. Pundak girap-girap mengko. Lastiwi budal sekolah kanthi nggawa rasa penasarane. janjani dheweke wis nate krungu jeneng Kariman iku saka Mbah Kakunge. Saking klete karo simbahe nganti ngintil yen pinuju Mbah Kakunge bebuang ing kakus kang ana tegalan sak mburine omah. Tiwi nggawa ublik lan lungguh ing ngarep lawange kakus sing sengaja dibuka dening Pak Darmo. Aneh. pendak berdua ngono iku Pak Darmo sajak gayeng omong-omongan. Mbah Kong ki omong-omongan karo sapa ta? Karo Mbah Kariman. Mbah Kariman ki sapa ta? Nanging aku ora weruh ana wong ning kene, sakliyane awake dhewe, Kong. Ora anggere wong bisa weruh wujude nduk. Sok wae yen kowe wis gedhe tak tepungke karo Mbah Kariman. ujare Mbah Konge ditegesi tiwi yen kariman iku mesti wong sekti sing bisa ngilang kaya cerita ing ketoprak sing dirungokke ing radio. kanggone tiwi mujutake dina sing nyenengake. Awit bisa mbangkong ora kaya adate jam 6 kudu tangilan toto-toto sekolah. Nanging minggu esuk iku ana kedadian kang ganggu gawe anggone mbangkong. Ana swara rame ing jaba omah. Tanpa raup tiwi gage metu tumuju pemai swara. Ing ngisor wit pule kang ana sak kebun kopi akeh wong kumpulan padha nyawang mendhuwur. ing pangwit pulih sing rodok mencit katon wong temangsang dek biye oleh ngedun ke katoni semaput wong kae ujari pak tikno tonggo cedak sing sepisanan ngonangi wong tumangsang kuwi ngongkono bajing kae ono kang usulake ngongkono bajing sing awet kapri gelani penean dijalui no bajing nadian jenenge asli tugeno. Nanging apa ya kuat yen mudhun karo gendong wong sing katone lemu. Sluruke lurah ujang sing uga wis ing papan kono. Dikerek bae pripun, Pak? Usule Tikno kang usanane dadi dalan sing bisa rujuki dening kabeh sing ana kono. no bajing menek gowo tambang awake mung wong sing temangsang iku ditaleni nganggu pucuke tambang tambange njur disampirake panggedi, banjur digerek mudhun dibiantu saka ngisor lho iki rak wakidi to Yo bener iki wakidi kok nganti temangsang ki lara-lare piye yo kabeh isih angon pitakon ing pikirane dewi-dewi wakidi kuwi kondang ing desa kono priya lemu cendhek iku wis mlebu metu pakun jalan mergo maling. Nadhan mung maling kelas teri. Paling bejaji sing dicolong wedhus iku wae mung sepisan. Dene liyane sing dicolong bangsane pitik cengkeh ning pekebunan nganti nyolong radione tanggane. Nitik ing ngisor wit pule ana karung isi kopi glondong, mestine mau bengi nyolong kopi. Pitakonan sing gumeleng ing pikirane wong-wong yaiku kepriye lara-lare wakiti bisa temangsang ning wit pule kanthi kahanan nganti digotong mlebu omahe Pak Darmo panyawange kotong lan lambine kaya dikunci ora bisa omong sak kecapo wong akeh sing iso muwul ngebai omahe Pak Sudarmo rumangsa lega weruh Pak Sudarmo kundur saka Surabaya numpak ojek jupukno banyu tawa sak gelas pon Nadian sugih ngilmu iku nyedai waki dising digletake jogan lemean kloso Pak Sudarmo kaya wis ngerti kedadian sing dialami Wakidi sawise diraupi banyu sing wis dimantrani Pak Darmo Wakidi gumregah tangi kelinga kelingo kaya wong bingung mripate pendirangan nyawang saku benging Pak Darmo kula nyuwun ngapura Pak Ujari sinambi sujud ing ngarepe Pak Sudarmo Ya tak apura di ning kowe kudu crita lara-larae kowe bisa temangsang. Sajake ceritamu dinteni kabeh wong sing ana kene di. Wakil banjur cerita kedadian mau bengi. Nalika dhewe iwut mitili koping tengah kebun sak cedhae wit pule, dumadan dikatoni gendruwo gedhe dhuwur. Ulite kebak mulireng, diwut-diwut lan ambune lengur. sinambi greng-greng lan meringis ngatonake untune sing sak petel-petel mripate sing abang sumunar sak lepek ombone nyawang wakidi sing kepedian nganti kepuyuh-puyuh ora watoro suwe wakidi dicengkiwing banjur diuncalke mendhuwur sak kayange wakidi mung krasa mungguling awang-awang sak banjure ora eling apa-apa Pak Darmo sing wis nggagapi sadurunge amung mesem. Wengine awet ditangisi Prastiwi sing kepingin ngerti kenani Kariman. Pak Darmo lagi cerita sing ngatoni wakidi lan ngeloni Prastiwi wiku Kariman. Gendruwo saka Ponorogo sing manggoning wit puli, lan jaga kebun kopi wit ramane Pak Darmo isih sugeng. Iki cerita kanggo kabeh jimatres-jimatres. Salam jimatres, salam misteri.